Assalamu alaikum. Do kada je precizno određeno jacijsko vrijeme? Da li to do, e, do zori ili, ili, ili do polovine noći, odnosno koji je zadnji termin kada se može klanjati jacija i koji je zadnji termin kada se može klanjati vitr namaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, ala rasulillah ledel ulema, kod uleme po pitanju jacijskog vremena postoje dva mišljenja, da njegovo vrijeme nastupa, znači kada nestane zadnji tragovi sunca po zalazu, pa do polovine noći, a u drugom do zore. Znači ta dva mišljenja su stav, ali bliži je stav ispravnije da pravo vrijeme jacijsko jeste upravo od nestanka zrak, zalaska, znači tragova sunca do polovine noći jacija jedini namaz, ovo pitanje aktualno zbog toga što imamo predaje hadisom, da ako nismo u džematu i nije oglašen ezan, ako smo na putu ili negdje, znači odgađanje namaza jacijskog, ako nismo, je pohvalno nekad, do zadnje, znači do polovine noći, tako da bude to zadnji ibadet prije sna, a prelaziti preko pola noći, znači ima stav i taj, ali je bliži stav da je pravo jacijsko vrijeme, znači do pola noći.